თავი 17 ექვსი დღის შემდეგ წაიყვანა იესომ პეტრე, იაკობი და მისი ძმა იოანე და მაღალ მთაზე აიყვანა ისინი განმარტოებით. და იცვალა მათ წინაშე ფერი და გაბრწყინდა მისი სახე, როგორც მზე და გათეთრდა მისი სამოსი, როგორც ნათელი. და აჰა, მოევლინენ მათ მოსე და ელია იესოსთან მოსაუბრენი. და უთხრა პეტრემ იესოს: უფალო, რა გვიჯობ საქ ყოფნას? თუ გნებავს, გაგიკეთებ სამყარავს. ერთ შენ, ერთ მოსეს და ერთ საცელიას. სიტყვის დასრულება ვერც კი მოასწრო, რომ აჰა, ნათელ მაღრუბელ მაჭრდილით დაბურა ისინი. და გაისმახ მაღრუბლით რომელმაც თქვა, ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, რომელიც შევიტკბე მე. მას უსმინეთ. ეს რომ ჩაეს მათ მოწაფეებს შეძრწუნებულნი პირქვე დაემხნენ. მაგრამ მივიდა ესო, ხელი შეახო მათ და უთხრა: "ადეკით, ნუ გეშინიათ. და როცაზე აიხედეს, ვერავინ დაინახეს იესოს გარდა. ხოლო მთიდან ჩამოსვლისას იესო მუბრძანა და უთხრა მათ: "ნუ რავის გაანდობთ ამ ხილვას, ვიდრე ძე კაცისა არ აღდგება მკვდრეთით?" ვკითხეს მას მოწაფეებმა და უთხრეს: "რატომ ამბობენ მციგნობარნი, პირველად ელია უნდა მოვიდესო?" ხოლო მან პასუხად თქვა: ელია მართლაც პირველად მოვა და აღადგენს ყოველს. მაგრამ გეუბნებით თქვენ, ელია უკვე მოვიდა და ვერ იცნეს იგი, არამედ როგორც უნდოდათ, ისე მოექცნენ. იგივე ტანჯვა ელის მათგან კაცის წესაც. მაშინ მიხვდნენ მოწაფეები, რომ იოანე ნათლის მცემელზე ელაპარაკებოდა მათ. როდესაც ხალხთან მივიდნენ, ერთი კაცი მიუახლოვდა, მუხლი მოიყარა მის წინაშე და უთხრა: "უფალო, შეიწყალე ჩემიძე თვარეულია და საშინლად იტანჯება ვინაიდან ხშირად ცეცხლში და ხშირად კიდევ წყალში ვარდება მიუყვანე შენს მოწაფეებს მაგრამ ვერ განკურნეს იგი ხოლო ესომ პასუხად თქვა ო ურწმუნო და უკუღმართო მოდგმავ როდემდის ვიქნები თქვენთან როდემდის მოგითმენთ თქვენ აქ მომგვარედ შერისხა იგი ესომ და გავიდა ეშმაკი მისგან და განიკურნა ყმაწვილი იმავე წამს. მაშინ მოწაფეებმა დაიმარტო ხელეს ესო დახკითხეს, რატომ ჩვენ ვერ შევძელით მისი განდევნა? ხოლო ესო მიუგო მათ, თქვენი მცირე ერთმენის გამო, თუ გეკნებათ მდობვის მარცვლის ოდენ არწმენა უბრძანეთ ამ მთას. გადაადგილდიო, და ისიც გადაადგილდება, და არაფერი იქნება შეუძლებელი თქვენთვის. ეს მოდგმა კი მხოლოდ ლოცვითა და მარხვით განიდევნება. გალილეაში ყოფნისას უთხრა მათი ესომ ზეკაცისა მიეცემა კაცთა ხელში მოკლავენ მას და მესამე დღეს აღდგება და დიდად დამწუხრდნენ ისინი ხოლო როდესაც მიადგნენ კაპერნაუმს მივიდნენ პეტრესთან დიდრაქმის სამკრებნი და უთხრეს თქვენი მოძღვარი არ გადაიხდის დიდრაქმას მან მიუგო დიახ და როდესაც შევიდა სახლში იესომ დაასწრო და ჰკითხა როგორ გგონია სიმონ ვისგან კრებენ მიწიერი მეფენი ხარკს და ბეგარას თავიანთ შვილთაგან თუ უცხოთაგან პეტრემ მიუგო უცხოთაგან ხოლო ესო მუთხრა მას ასე რომ შვილები თავისუფალნი არიან მაგრამ რათა არ ვაცდუნოთ ისინი წადის ხვის პირას ჩააგდიან კესი აიღე პირველივე თევზი რომელსაც დაიჭერ გაუღე პირი და შიგ პოვებს სტადირს მიიტანე და მიეცი მათ ჩემი და შენი სახელით